ni kusoma Qur'ani iwe ni simu yako unamsikiliza khatib usije ukajikosesha juma kwa sababu ya mambo ambayo labda ulikuwa huyajui lakini kwa sasa umeyajua wacha kusoma Qur'ani wacha mambo ya simu sikiliza khutba ya Ijumaa na ikiwa hautofanya hivyo utakuwa hauna nini hauna juma nimependa kutanabahisha hili kwa sababu watu wengi tumeghafilika na jambo kama hili na pia kuna mulahadha mwingine kwa kuwa watu wamekaa mbalimbali ni uzuri pia watu wakasogea karibu katika hizi safu za mbele kwa sababu thawabu zake ni nyingi kuliko kule ambako tumekaa nyuma tusogeeni mbele tupate fadhila wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anapozungumzia masala ya safu kwamba safu bora ni ile safu ya kwanza lau watu wangelikuwa wajua umuhimu wa hisafu ingelikuwa waikimbilia pengine labda watu wapige kura nani leo watatangulia kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu haya mambo kwa sababu ni mambo ambayo yatuzidishia sisi thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maudhu ambayo tutakumbushana wakati kama huu ni ibada tukufu ambayo ibada hii wengi tumeghafilika nayo nayo ni ibada ya muhasabatu nafs mtu kukaa chini na kujipigia mahesabu juu ya nafsi yake ujipigie mahesabu juu ya nafsi yake kathiru minna wengi wetu tunapiga mahesabu ya biashara zetu familia zetu wake zetu watoto wetu mambo yetu ya kidunia lakini hakuna siku ukawa uka wewe umekaa chini wajipigia mahesabu nafsi yako kwamba mimi katika hii nafsi yangu je nimefanya mangapi mazuri ambayo yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kama nimefanya mazuri basi nizidishe kufanya mazuri vile vile ujifikirie na ujipigie mahesabu katika nafsi yako kwamba mimi nimefanya mangapi mabaya ili uweze kujirekebisha na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wengi wetu ibada kama hii tumeghafilika nayo ikawa hatukai chini na kujitafakari na kupatia mawaidha nafsi zetu nafsi yako watakiwa ukae nayo na uizungumzishe nafsi yako kwamba ni mangapi ambayo imefanya mazuri na ni mangapi ambayo imeyafanya mabaya wa hadha sayuinuka ala rujui ila Allah subhanahu wa ta'ala ukifanya hivyo itakusaidia wewe kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu utajua hapa kuna upungufu hapa sikufanya vizuri hapa nimekosea kwa hiyo ngoja nirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala famin alwajib katika jambo la wajib ala kulli ahadin minna juu ya kila mmoja katika sisi wa islam ayuhasiba nafsahu min al'an qabla ghadi kwamba uihesabu nafsi yako kuanzia sasa kabla ya kesho kiyama kijafika ujihesabu wewe ukifariki na ukiondoka katika hii dunia wakati kiyama kitasimama wakati huo mbele ya Allah tabaraka wa taala je mimi nitakuwa katika watu wafungu gani ashabu yamin au ashabu shimal nitakuwa ni watu wa upande wa kulia au watu wa upande wa kushoto nitakuwa min ahli aljanna au min ahli an nitakuwa katika watu wa janna au katika watu wa, wa motoni lazima mwanadamu au muislamu akae akilifikiria hili kwa sababu ni jambo la wajibu wa anyandhura madha amila min salihati mwanadamu angalie ni mangapi mema ameyafanya katika huu ulimwengu ni mangapi mema ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yatakufaa wewe kesho siku ya kiyama umeyafanya kisha wamadha amila min sayiat kisha uangalie ni mangapi ambayo ni maovu umeyafanya uangalie ni mangapi umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala wadhālika sayu'inuhu 'ala al-'audati ila rabbih hayo yatakusaidia wewe kurejea kwa Mola wako kwa sababu ukishajikisi nafsi yako ukaihesabu nafsi yako ukajua hapa mimi na upungufu kwamba sikumfanyia Allah mambo haya mazuri eh utajua kuwa mimi nimemkosea Allah ukarudi chini ukaanza kuyafanya yale mema na kuyazidisha na yale maovu ukayawacha kwa hiyo kuihesabu nafsi yako itakusaidia wewe kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kurekebisha matendo yako na vitendo vyako utarekebisha ikiwa ni vibaya utavifanya vitakuwa vizuri kama vile mtu anapopiga mahesabu ya biashara yake akaangalia nimepata faida au nimepata hasara nimepata faida kwa sababu gani kwa sababu nilitumia njia hii na hii na hii na hii mpaka nikapata faida atazidisha ku, kuongezea zile njia nzuri ili aweze kupata kipato kizuri zaidi vile vile hukaa akafikiria ni wapi mimi nimekosea mbona hii biashara imekuwa na hasara namna hii eh akaangalia ni wapi amekosea ili arekebishe ili hasara isije ikapatikana tena hivyo hivyo katika nafsi yako ukae na uiangalie ni mangapi mazuri imeyafanya na ni mangapi maovu imeyafanya ili uweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii tukufu ya kujihesabu nafsi zetu imezungumziwa katika suratul hashri na Allah tabaraka wa taala pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله atueleza tena anawaita kwa jina zuri ya ayyuhalladhina amanu enyi mloamini mlomwamini Allah mkaamini malaika mkaamini siku ya mwisho mkaamini vitabu mkaamini mitume mkaamini qadar Allah anaongea na watu wenye imani ya namna hii waloamini zile nguzo sita za imani awaambia nini awaambia ittaqullah huni wasia wa kwanza katika hii aya Allah atuambia kwamba tumche na tumuogope Allah kwa kufuata maamrisho yake na kuepukana na yale nini makatazo aliyokataza Allah tabaraka wa taala kisha Allah atupatia amri nyingine baada ya kutupatia amri ya takwa anatuambia waltandhur nafsu ma qaddamat gada na nafsi ijiangalie na ipigie ijipigie mahesabu nafsi ijihesabu ni kitu gani imetanguliza kwa ajili ya kesho kiyama utaona hapa Allah tabaraka wa taala katika hii aya ametumia lafzi la la ghadi ametumia lafzi la nini la ghadi ghadi ni kesho kwa lugha ya kiarabu ghadi ni ni kesho kwa nini ametaja kuwa kiama ni ghadi kwa sababu kiama kipo karibu wala hakiko mbali na alama nyingi zaonyesha kuwa ulimwengu sasa umekwisha kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii dunia ni alama min alamati alqiyam mtume kule kufariki hiyo ilikuwa ni alama tosha ya kuwa kiyama kimefanya nini kimekaribia iktarabati saatu wa inshaqa alqamar wa in wa in ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir kwa hiyo Allah kusema kwamba nafsi ijiangalie na ijihesabu ni kitu gani imejitangulizia kwa ajili ya ghadi ghadi maana alqiyam kwa ajili ya kiyama ukae uangalie ni mangapi mema umeyatanguliza kwa ajili ya kwenda kukufaa wewe siku ya kiyama kisha Allah akarejea tena katika hii aya akituhusia wattaqullah na mumche Allah tena kwa mara ya pili inna Allaha khabirun bima ta'malun ta Allah ni mjuzi kwa yale yote mnayoyafanya chochote mwanadamu anachokifanya basi atakwenda kukipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo anapewa daftari lake aangalie yale aliyoyafanya atapata huko kuna saghiran wa kabira kuna yale madogo na makubwa yote kila shay'in ahsainahu kitaba yote yameandikwa ndipo hapo mja aanze kupiga mayowe mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha kitabu hiki kina nini hakijachagua dogo wala kubwa isipokuwa imethibitisha yote yameandikwa pale sasa kwa kuwa wewe hujipigia mahesabu hapa duniani utakwenda kuangalia huko ukashangaa kwamba mbona imekuwa hivi wewe unaweza kufanya jambo dogo ukalisahau ukaona limepita hivi lakini wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba Allah ameshasema kwamba atakithibitisha kila kitu ambacho mwanadamu anakifanya hapa ulimwenguni kwa jikae kaa ukijifikiria na ukijipigia mahesabu ni mangapi ambayo nimeyafanya mema hata kama ni madogo eh ili upate na wewe kuzidisha yale mema ukipata umefanya mema unakuwa na morali wa kuyazidisha yale mema uangalie ni mangapi maovu umeyafanya hata kama ni dogo eh ittaqillaha walau bishiqqi tamri tumogope Allah tabaraka wa hata kama ni kwa kitu kidogo eh usije ukasema hili dhambi ni dogo hili halina neno lakini wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba ma li hadha alkitabu la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha usije ukaenda kujuta mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa jiangalie sasa kabla hatujafika huko kwa sababu inna allaha khabirun bima ta'malun Allah ajua yote yale tunayoyafanya ikiwa yamefichika ikiwa yako dhahiri madogo makubwa yote Allah tabaraka wa taala ana anajua na siku ya kiyama yote yataletwa Luqman alipokuwa akizungumza na mwanawe akimpatia wasia akamwambia ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardali eh, fatakun fi sakhratin au fi samawati au fil ardi yati biha Allah anamwambia mtoto wake kuwa angalia ikiwa utafanya jambo iwe ni dogo hata kama ni mfano wa yule mdudu tungu yule mdudu ambaye anatembea haonekani katika ardhi nyingine waweza kumkanyaga wale waliomzungumzisha Sule e, eh, alozungumzisha wenzake kuwa ingieni katika majumba yenu Suleimani anafanya nini anakuja asije akawakanyaga hao wadudu ni wadogo sana sasa ikiwa mtu atafanya jambo dogo mfano wa hilo au dogo zaidi kuliko hilo basi iwe ni katika jabali iwe ni katika ardhi iwe ni mbinguni ya athibi Allah Allah atalileta siku ya kiyama atalileta pale na utaliona katika kitabu chako uanze kupiga mayowe kwamba mbona halikuachwa dogo wala kubwa yote Allah ameshatueleza kuwa atayathibitisha na atatuelezea siku ya kiyama Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa taala katika kusherehesha hii aya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون asema waltanzur nafsu ma qaddamat lighad kipengele hiki amesema ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu jihesabuni nafsi zenu kabla hamjaenda kuhesabiwa na Allah tabaraka wa taala wanzuru na muangalie madha idakhartum li anfusikum min al-a'mali ni kitu gani mlichojiwekea kwa ajili ya nafsi zenu kwa ajili ya nafsi zenu kesho siku ya kiyama ni kitu gani katika amali njema nafsi iangalie ni kitu gani ambacho chema imekifanya kitakachomfaa kesho siku ya kiyama liyaumi maadikum wa irdhikum ala rabbikum kwa ajili ya hiyo siku ya kurudi kwenu kwa Mola wenu na siku ambapo mtakapodhihirishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Kathira amefasiri hii aya kwamba ni muhasabatu nafsi waltanzur nafsu ma qaddamat lighad ni kwamba mtu ajihesabu nini nafsi yake je imefanya mema yatakayomfaa kesho siku ya kiyama au imefanya maovu ambayo yatakwenda kumwangamiza siku ya kiyama akasema waalamu annahu alimun bijamii amalikum najueni ya kwamba Allah tabaraka wa taala ni mjuzi wa mambo yenu yote wa ahwalikum na hali zenu zote za dhahiri ziwe za siri zote Allah tabaraka wa taala azijua la takhfa alayhi minkum khafia hakuna kitu chochote kitakachofichika kwa Allah tabaraka wa taala wewe ukizania kwamba yamesamehewa au yamefutwa au yamesahaulika Allah hasahau yote Allah tabaraka wa taala atayaleta siku ya kiyama wala yaghibu anhu min a'malikum jalil wala haqir wala hakuna kitu kitakachofichika kwa Allah tabaraka wa taala katika zile amali zetu ziwe ni kubwa au ziwe ni ndogo vile vile Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu Umar bin al-Khattab al-Faruq alisema maneno haya ayuha nas enyi watu hasibu anfusakum jihesabuni nafsi zenu jipigieni mahesabu ya nafsi zenu kabla an tuhasabu kabla hamjakwenda kuhesabiwa siku ya kiyama hesabu inaanza hapa we mwenyewe ujipigie mahesabu kabla ya siku hiyo kwa sababu hesabu ya siku hiyo ni hesabu nzito ni hesabu ya uadilifu wala hakuna dhulma mbele Allah tabaraka wa taala wazinu a'malakum qabla an tuzanu an tuzan alaykum vile vile Umar radiyallahu ta'ala asema na mzipime zile amali zenu kabla hazijapimwa siku ya kiyama uangalie hizi amali nilizozifanya hizi je zitaweza kuniingiza katika janna ya Allah tabaraka wa taala eh je zitaweza kufanya ile mizani ikawa nzito kwa ajili ya mema uliyofanya fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya jipime amali zako vitendo vyako viweke katika mizani je zitakwenda kuwa ni nzito au zitakuwa ni nyepesi katika maasiya uende ukaingia katika moto wa jahannam wal billah Allah tulinde na moto wa jahannam kwa ni muhimu sana mtu kwa yeye atapima vitendo vyake ili aweze kujirekebisha watahayya ulil irdil akbar anaendelea kusema Umar na mjiandae na ule mdhihiriko mkubwa wa kudhihirika watu mbele ya Allah tabaraka wa taala yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya siku hiyo mtadhihirishwa mbele Allah tabaraka wa taala nyinyi pamoja na matendo yenu nyote hakuna kitu kitakachofichika kwa Allah tabaraka wa taala e, athari hii ameipokea al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake akiizungumzia hii haya maneno ya Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu وقال الحسن البصري الحسن البصري اسمع ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ واعظ من نفسه yani mja ataendelea kuwa yeye yuko katika khairi wakati gani pale atakapokuwa yeye anakaa na nafsi yake na akiipatia mawaidha nafsi yake utakuwa katika khairi yani ukae na nafsi yako uizungumzishe nafsi yako ipatie mawaidha nafsi yako kwamba hivi unavyokwenda sivyo hebu badilika rudi kwa Allah tabaraka wa taala labda mtu ataona kitu cha ajabu mtu kukaa yeye na kuizungumzia nafsi yake lakini si kitu cha ajabu sababu wema waliopita walikuwa wakiyafanya haya kwamba ukae na nafsi yako uiangalie na uipatie mawaidha iweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo al imam al-Hasan al-Basri asema utaendelea kuwa katika khairi ikiwa utafanya hili jambo yani utakuwa wewe uko ndani ya khairi kwa kuipatia nafsi yako mawaidha wa kanatil muhasabatu min himmatihi na pia utaendelea kuwa na kheri ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kuifanyia hisabu nafsi yako kwa sababu utajua ni wapi um, um, um, umerekebisha umekosea urekebishe na ni wapi ambapo umepata ili uweze kufanya nini kuzidisha zaidi aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim huwal barur karim الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم مرة أخرى بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فيا عباد الله وبين وتكوف إسلام رمضان ينتهي وقد انتهى لأننا لم يبقى عندنا إلا يومين أو يوم واحد رمضان inakwisha na wala haikubakia isipokuwa labda siku mbili au siku moja sasa ikiwa wewe ni mtu mwenye akili iliyo sawa eh, mwenye uoni ulio wa mbali utakaa na ujiulize hii Ramadhani imekuja na sasa enda kumalizika ni lipi jema nimemfanyia Allah tabaraka wa taala ni lipi jema nimelitanguliza kwa ajili ya nafsi yangu litakalonifaa kesho siku ya kiyama yule mwenye akili atafanya haya mahesabu kwa sababu usifikirie kuwa utazipata za ramadhani zote za ulimwengu huu huenda ikawa hii ni ya mwisho labda usiipate ramadhani nayo kuja ikawa umechezea umri wako umechezea muda wako ramadhani imekuja haukufaidika nayo inaondoka hivyo wewe hata hujielewi leo tukosikia ngapi wala nini kuna watu hata waelewi takuliza shehe siku ngapi leo haelewi pia siku gani ya ramadhani tumefika kwa lazima mtu afikirie ramadhani hii imekuja tangia tuanze paka sasa ukifunga macho na kufungua kama tumeishi wiki moja ndani ya huu mwezi manake umeenda spidi haraka ayaman maadudat Allah ameshatueleza ni siku chache wakati alipotueleza maneno haya ni kukutia hamu wewe ili uyatumie vizuri uweze kufaidika na nini na haya masiku lakini watu wengi tumeghafilika na mwezi mtukufu wa Ramadhani tangia uanze huo unaenda kumalizika watu wengine hata hawamo katika kuyafanya yale mema yatakayowafaa wao siku siku ya kiyama kwa hiyo ramadhani inakwisha na kila mtu ajipigie mahesabu je ramadhani hii amefaidika na nini ikiwa labda umechezea muda wako umechezea wakati wako kwa siku mbili hizi au siku moja hii hebu rejea kwa Allah tubia mwambie Allah tabaraka wa taala nimechezea muda wangu sasa narudi kwako ya Allah inna Allah tawwabun rahim Allah ni mwingi wa toba na ni mwingi wa huruma tena anafurahi pindi unaporudi kwake na kumtaka msamaha Allah anafurahi si kama sisi wanadamu umemkosea mtu mpaka umfuate mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu wezi kusamehi mpaka kiyama we nani lakini Allah tabaraka wa taala msamaha wake ni wasi wasi'ul maghfira Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu wa kusamehe watu kwa kama ulichezea muda wako, jipige mahesabu, uangalie nimekosea wapi, nimepatia wapi pale ulipokosea, ujirekebishe na urudi kwa Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala atakuzidishia ata na atakusamehe Allah tabaraka wa taala fakullun yasalu nafsahu hal istafada min hadha الشهر shahr خسر منه kila mmoja ajiulize nafsi yake amefaidika na mwezi au amepata hasara ikiwa umefaidika nao sema alhamdulillah na uendelee kuzidisha usirudi nyuma kwa sababu kuna watu huwa wao ni wakarimu sana ndani ya Ramadhani wakawa ni wacha Mungu sana ndani ya Ramadhani idha ntaha Ramadhan bas ikiisha Ramadhani na ibada zake zimekatika mpaka ramadhani nyingine wengine hawasali lakini ikifika ramadhani wataswali ikiondoka ramadhani hawana haja na ibada kwa hiyo watu kama hawa wajiangalie kwa wewe ulikuwa unafanya mema endelea kuyafanya yale mema ili ufe katika hali ya kuwa uko mwema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al muabudu mola wako mpaka yatakapokufikia mauti si muabudu Allah kwa misimu fulani ikiisha basi Allah mawjudun fi kulli shuhur fi kulli zamani wa makan Allah yuko kila mwezi yuko Allah kila miaka yuko Allah kila siku na kila zama na kila wakati Allah mawjud hayyun la yamut yuko hai kwa hiyo atakikanwa kuabudiwa na haki yake ni abudiwe na umwabudu mpaka kufa kwako hivyo ndivyo ilivyo kwa hiyo usichoke ukasema mimi niliyafanya kheri katika ramadhani sasa ramadhani imekwisha unaanza kurudi nyuma endelea kuyafanya yale ya kheri vile vile kama mtu alikuwa amefanya taksirat basi ni arudi kwa Allah tabaraka wa taala Allah atamsamehe na Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma subhanahu wa taala kwa haya machache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 نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة